وقد جاء هذا صريحا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما Birisi Aleyhisselam'a soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü kişi diyor rüyasında cima yaptığını hatırlıyor. Ama bir uyanıyor ki bak, bakıyor ki elbisesinde veyahut da kilotunda hiçbir şey görmüyor. Ey meninin eserini görmüyor. Kale yagtesil. Tamam mı? Ve anir recul yara ennehu kad ihteleme ve la Diğeri görüyor, rüya görüyor, yüzde yüz cima yapıyor ama bir uyanıyor ki bakıyor ki meni yok. Kale la gusle aleyhi. Ey bu kişi için gusül gerekli değildir. Demek ki rüyasında hatırlamayıp uyandıktan sonra elbisesinde meni görüyorsa o zaman yıkanması gerekiyor. Ama rüyasında hatırlayıp cima yaptığını hatırlayıp lezzet duymasına rağmen uyanıyor. Bakıyor ki elbisesinde veyahut da kilotun, kilotunda meni görmediyse o zaman e, nedir? Gusül gerektirmiyor. <clears throat> Fekalet Ummu Süleym radıyallahu teala anha El mar'atu tara zalik Ya Resulullah, aleyha gusül? Ey Allah'ın Resulü, kadın böyle bir şey görürse yani erkek gibi kadın kadınla aynen erkek gibi üzerinde gusül farz mıdır? Kale naam innemen nisa şakaikir rical. Akracahu Abu Davud. Dedi ki evet. Çünkü kadınlar ile Müslümanlar e, kadınlar ile erkekler arasında bu konuda hiçbir fark yoktur. Tamam mı? Eşşakaik e, ay ikisi de yani e, ne diyorlar ona? Eşdeştirler. Heh. Dolayısıyla burada kadın demek ki bunu görebilir. Kadın cima, cima yaptığını görebilir. Tıpkı erkeğin gördüğü gibi. O zaman kadınla erkek arasında bu meselede fark yoktur. Madem ki kadın da görüyor. Bu cima yaptığını görüyor. Öbür tarafta meniyi de görüyor. O zaman gusül yapması gerekiyor. Ancak cima yaptığını hatırlıyor rüyada ama meninin geldiğini görmüyor veyahut da eseri, eserini bulamıyor o zaman cima yapmasına gerek kalmıyor. He. Tamam mı? Cima yapmasına gerek kalmıyor. Şey e, bu abdestine <laughs> yapmasına gerek kalmıyor. Bu birincisiydi.